bon, biztan dena, e, nahiago dutala erantzun hori beste bat daino. Enez endimindia da, ez dugula galdu, baina senditzea ere irabazi dugula, ez dut e, senditzen hori, zenta oino bada gauza hainitz egiteko, elkarte horrek behar du hasi ibiltzen demokratikoagoki, behar du zabaldu berriari, behar lukete arauetaz eta helburuetaz ere jabetu pixka bat, pixka bagnatu zendako egina zen elkarte hori eta obra horik zendako ziren, eta egun batez hasi ere helburu horien obratzen pentsaketa egiteko eta pentsamulden aldatzeko lan hainitz, eta odion ba, egiazki irabaztea izanen da, ba, egun hortan. Baina, mementoz, ejan behar dut, uh, eh, satisfoz nizala lehenik uh, emanik bohoka hori, zenta espada ere maiten galdia da itzinetik. Etxen bat emanik ere, behar ba gazteria bati, eta usoko erri ere e, erakutsi ba e, holako gauzak diren lekuetan, ba defenditu behar dituztela, eta dezaten, baita ahano anitz gauza horien ingurian.